Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Doista svaka zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru zemlje i nebesa. Salavat i mir i selam na Allahu poslanika Muhammeda, alaihi salatu salam njegovu porodcu, njegove uzorite ashabe i sve one koji budu slijedili na putu istine do sudnjega dana. Uvažena braćo, poštovane sestre, uvaženi gledatelji, srijeda je nakon jacije namaza naš stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, čuvenog imama an rahmetullahi Alehi. Mnogo puta smo govorili, ponavljali činjenicu koliko je Rijadu Salihin bitna knjiga. Knjiga u kojoj je imam an rahmetullahi Alehi pokušao da iz šest najvjerodostojnijih i najrasprostranjenijih hadijskih zbirki Buharije i muslima i četiri sunena – izdvoji hadise koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodnevnom životu. U proteklim druženjima govorili smo o jednom veoma, veoma interesantnom i lijepom poglavlju, a to je vrijednost e, siromašnih muslimana u jednom društvu. Jedno slično poglavlje čeka nas večeras, poglavlje 33. na 165. stranici knjige. Oni koji imaju ovakvu knjigu, 33. E, poglavlje, 165. stranica, ljubazno postupanje i dobročinstvo prema jetimima, kćerkama i svim ostalim slabašnim, siromašnim i razočaranim. U ovom poglavlju imam Ennevi Rahmetullahi Alehi želi da nas poduči, da nam prenese kako Kur'an e, gleda, a nakon toga i hadisi Božih poslanika alaihi salatu wasalam, na odnos čovjeka vjernika prema jetimima, prema kćirkama, nakon toga i prema ostalim slabašnim muslimanima. <clears throat> Jedno veoma, veoma interesantno poglavlje e, je timi su jedna i tekako zapostavljena e, populacija u društvu, jer u islamu se timom smatra e, dijete čiji otac preseli, a ono nije još postalo punoljetno. Svakako da nedostatak oca u jednoj kući je vidna stvar tako da islam pokušava nadoknaditi tu stvar e, postičući cijelo društvo da se lijepo obhode prema jetimima. Isto tako, vjerujem da velikom broju vas je poznato da su Arapi e, u predislamskom dobu e, pokuđenim, izuzetno pokuđenim smatrali rađanje ženske djece. Pa znači, Allah poslanik selam da bi ispravno usmjerio jedno društvo, podstakao i ukazivao i na vrijednost toga da uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala podari nekom insanu e, žensku djecu. Prvi ajet kojeg nam je citirao Imam An-Nevevi jeste ajet iz sure Al-Hijr 88. وَحْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ A prema vjernicima blag budi. Osnova je, braćo moja draga i cijene sestre, kada je u pitanju međuljudska komunikacija, da bi čovjek trebao da bude neprestano blag. Vi znate na vjerodostojan hadis da su jedne prilike došli židovi kod Allahog poslanika, ali se letu ne muslimani. Pa umjesto da kažu eselamu alejke, kažu Esamu alejke, smrt tebi. Umjesto eselamu znači mir tebi. Oni su kazali Esamu, bez lama. Smrt tebi, Muhammede. Pa Allah poslanik je rekao Wa alejkum, i ono što ste vi meni rekli, i vama nek bude tako. A Iša je mislila da Allah poslanik, ali se letu selam, nije bio pronisljiv i da nije shvatio to što su kazali, pa je ona počela da i psuje i da vrijeđa. Smrt vama i Allahovo proklejestvo i tako dalje. Pa Allahu poslanik alaih salatu wasalam, pazite u jednoj veoma e, teškoj situaciji da ti neko dođe i kaže da Bog da umru. Allahu poslanik kaže polako Aisha, polako. Nikada blagost nije bila u nekoj stvari, a da je nije uljepšala. Pa kaže, Allaho će se čuo šta su ti rekli? Oni tebi kažu da Bog da umru. Kaže Allah poslanik, pa ja sam njima odgovorio i vama ono što vi meni dovite. Ali vidimo u izuzetno teškim situacijama Allah poslanik ali se letu se nam preporučuje blagost. E zamislite u situaciji kada ti neko dovi protiv tebe da umriš, Allah poslanik preporučuje blagost. Zamislite onda kako treba da bude blagost prisutna u našim drugim međusobnim komunikacijama. Nakon toga e, Imam Ennevi rahmetullahi alihi citira kuranski ajet iz suri Ad-Duha فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا Tenhar Zato siroće ne ucvili. Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je početku suri Ad-Duha spomenuo određene privilegije kojima je odliku Allahu poslanika ali salatu wasalam, nakon toga kaže poslaniku, a nakon toga poslaniće, nakon toga što ti je Allah Đelšanu dao mnoge blagodati, nemoj siroće, ovdje se siroće prevodi, ali je u arapskom jeziku termin jetim, dijete koje je ostalo bez oca, nemoj ga ucviliti. Sjeti se Muhammede i ti toga da si i ti bio jetim. Pa znači, osnova je da čovjek treba da pazi kada je u pitanju njegov odnos prema jetimima. Pa kaže se u drugom ajetu, وَأَمَّ سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ A na prosjaka ili onoga koji nešto traži, nemoj podviknuti. Kažu islamski e, tumači Kur'ana, e, Šehu Semin Rahmetullah Jalehi, drugi kada govori o ovim riječima, a na prosjaka ne podvigni, prvenstveno se to odnosi na prosjaka koji traži od nas nešto materijalno. Da čovjek, ako mu dođe neko ko traži pomoć, e, ako može da mu pomogne, da pomogne. Ali u svakom slučaju da ne povrijedi tog insana svojim postupcima i svojim ponašanjem. Ovdje je u arapskom jeziku u Kuranu je koristena riječ esail, što znači neko što nešto traži. Pa islamski učenjaci kažu time se i obuhvata činjenica kada neko dođe i tražiti nešto od nas što nije materijalno. Primjera radi kada čovjek dođe i pita efendiju ili nekog magistra ili nekog daju nešto, prema njemu bi insan trebao da bude blag, pa makar taj koji postavlja pitanje, traži od insana znanje, makar i pogriješio, kao što se više puta dešavalo Božim poslaniku, alihi salatu wasalam. U trećem ajetu imam Ennevi citirao je e, ajete iz sure El Ma'un, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين Vidjeli smo u prethodnom ajetu, znači spomenut je opet odnos prema jetima, opet u ovoj e, suri, ovim ajetima, Allah subhanahu wa ta'ala spominje pravo jetima, znaš li ti onoga koji onaj svijet poriči? Upitno. Znaš ti ko je taj koji poriče sudnji dan? Pa nam uzvišeni Allah daje nekoliko opisa te osobe pa kaže pa to je onaj koji grubo odbija siroče. Insan kada grubo odbija jetima, to je jedno već opasno svojstvo uzvišeni Allah spominje da je to znači osobina ljudi koji ne vjeruju u sudnji dan. Jer insan ako se grubo odnosi prema etimu, on ne razmišlja da će jednog dana odgovarati za svoje postupke na sudnjem danu. Pa insan ako vjeruje u Allaha i sudnji dan, on će se maksimalno truditi da njegov odnos bude lijep, blag i korektan prema svima, a pogotovo prema djeci koja nemaju oca, kojima je potrebna dodatna pažnja jer je njima uskraćena ta roditeljska ljubav, pa insan treba dodatno da pazi kako se ponaša prema toj djeci. <clears throat> Nakon toga Imam enevi Rahmetullahi Alihi počeo je da citira hadise iz ovog poglavlja. <clears throat> Od Sad ibn Ebi Vakasa radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao jednog dana nas šestorica, bili smo sa vjerovjesnikom sallallahu alaihi wasallame. Vidjevši nas, mušici su rekli Allahom poslaniku, alihi salatu wasalam, otjera ih kako se ne bi previše odvažili i prema nama se drsko ponašali. Jednog dana, ovo je, znači, sad im ne bi vakas, govori, u početku samog Islama malo je ljudi bilo ko Božih poslanika, se salatu wasalam. Većinom su to bili ljudi siromašni eh, i tako dalje. Pa kada su ugledne kurejše vidjele te ljude da s Božim poslanikom, rekli su Božijem poslaniku, ostavi ih, bježi od njih, oni će se osiliti prema nama. Pa je Allah poslanik se salatu ne želijeći da umanji njihovu vrijednost, ali mislio je da možda na taj način, ako bi ostavio njih, možda će se malo više približiti kurešima, da prihvate ono čemu poziva. Pa je jednog momenta počeo da razmišlja o toj njihovoj verziji, da ostavi ove ljude i da se od njih trenutno malo odalji. Nakon toga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala mu je objavio i ne tjeraj od sebe one koji se ujutro i naveći gospodaru svome mole želići naklonost njegovu. Nemoj ih tjerati Rekli smo prošli put, o tome smo zaista dugo govorili kad smo govorili uh, o ono, onoj dvojici ljudi koji su prošli ispred božjih poslanika, ali se letu jedan od njih je bio siromašan, drugi je bio ugledan, pa je Božji pa, poslanik pitao ashave šta mislite o ovome, pa su rekli da je ugledan, ako bude prosio ljudi bi mu dali svoju čerku i tako dalje. Drugi je rekao, ljudi ga jednostavno eh, odbacuju, ne posvećuju mu pažnju, pa kaže Allah poslanik za ovog siromašnog, on je bolji od onoga prvog kada bi se puna zemaljska kugla naredala. Ovdje vidimo znači da uzvišeni Allah subhanahu Božim poslaniku daje savjet da ne otjerava te ljude. To su ljudi koji se boje Allaha, vjeruju Allaha i glavna odlika, glavni parametar kako se ljudi vrednuju jeste njihov odnos prema uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Nakon toga imam Ennevevi u 261. hadisu, citiranom nam hadis <clears throat> da jedne prilike Ebu Sufjan sa skupinom ljudi prošao pored Selmana, Suhejba i Bilala. Prolazi Ebu Sufjan pored trojice ljudi koji su bili robovi pa su oslobođeni. Znači u to vrijeme ipak biti rob pa biti oslobođen, to je bio uvijek neki, hajde da kažemo, žig na insanu da je bio rob pa je oslobođen. Pa prolazi Ebu Sufjan, Ebu Sufjan je bio jedan od velikih uglednika Mekke. Pa su oni razgovarajući međusobno kazali Allahove sablje još nisu dotakle Allahovog neprijatelja. Misleći na njega, još veli nije došlo vrijeme da dođe do sukoba, još nismo mi isprobali svoje sablje na ovim neprijateljima Allahim koji ne vjeruju Allah subhanahu wa ta'ala. Pa je Ebu Bekra radi Allahu ta'ala kazao, zar tako govorite o predvodniku i poglavaru Kurejšija? Ebu Bekr radi Allahu znajući kakav stepin E, u Meki ima Ebu Sufjan, pokušao je dijelimično da stane na njegovu stranu zašto ga kao vrijeđate. Nije ništa znači nešto teško. Zatim je Ebu Bekr osjetio u svome srcu da je možda i pogriješio što je stao na stranu Ebu Sufjana koji u to vrijeme nije bio musliman. Pa je otišao Allahu poslaniku alihi salatu wasalam, obvijestio ga onome što se dogodilo, pa je Allahu poslanik alihi salatu wasalam kazao, pogledajte sada Šta je kazao Allah poslanik ali se letu sram najboljem insanu ovog ummeta. Jer u islamu i kada pogriješi najbolji, na njegovu se grešku ukazuje. Pa kaže Allah poslanik ali se letu sram Ebu Bekre, možda si ih rasrdio, a ako si njih rasrdio, rasrdio si svoga gospodara. Pogledajte kako ti ljudi koji su oslobođeni robovi, imaju veliko mjesto kod uzvišenog Allaha Đelešanu, da Allah poslanik svom najboljem prijatelju, najbitnijem insanu u islamu, njegov iman kada bi se izvagao i umet cijeli stao na drugu stranu, iman Ebu Bekra je teži. Ali to nije ga sankcionisalo, nije ga, e, ajde da kažemo, ostavilo da ne bude kritikovan. Kaže Allah poslanik, ako i budeš rasrdio, rasrdio si svoga gospodara. Trojica ljudi oslobođenih robova pa Ebu Bekr šta je uradio? Tada je Ebu Bekr otišao kod njih trojici i upitao, braćo moja, da li sam vas rasrdio? Oni mu rekoše, ne, Allah ti oprostio, brate naš. Otišao Ebu Bekr, najbolji insan, da traži halala, da pita, da se izvini, jesam li vas rasrdio? Jer Ebu Bekr ne želi ni u kom slučaju da njegov gospodar Allah subhanahu wa ta'ala bude srdit na njega. <clears throat> Svakako ovaj hadis nosi u sebi mnoge, mnoge koristi. E, vidjeli smo e, svi ovi hadisi koji citira Imam Ennevi Rahmetullah Jalehi imaju za cilj da nam pokažu kako i na koji način se treba insan odnositi i prema ljudima koji su siromašni, manje ugledi i tako dalje. Nakon toga u 262. hadisu od Cehl ibn Sa'da radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik ali salatu wasalam kazao ja i skrbnik je tima ćemo u džennetu biti ovako. Pa je pokazao kaži prst i srednji prst i napravio razmak između njih. Allah poslanik kaže ja i onaj koji se bude brinu o jetimu, ćemo biti u džennetu ovako. Znači, veoma blizu. Prva stvar, ko je jetim? Rekli smo, jetim je insan, dijete koji izgubi roditelja, oca, prije punoljetstva. To je jetim u islamu. Pa Allah poslani kaže, onaj ko se brine o jetimu. Kažu islamski učenjaci, briga o jetimu obuhvata dvije stvari. Briga njegove fizičke potrebe. Da mu obezbjedimo hranu, odjeću, piće, stanovanje i tako dalje. Ali isto tako, kao što je bitno da mu obezbijedimo egzistenciju, tako je bitno da mu obezbijedimo, da pokušamo utjecati na njega, da ga odgajamo duhovno, e, vjerski i tako dalje. Pa kada se kaže u ovom hadisu, onaj ko bude skrbnik je timu, bude vodio brigu je timu, misli se dvije stvari. Nekada se dešava što je hajr, da ljudi preuzmu brigu je timu samo materijalnu. A nekada to može biti i negativno. Damo je timu sve što želi od Dunjaluka i onda on taj Dunjaluk troši tamo gdje ne treba i ne daj Bože oda se određenim grijesima. Pa skrbništvo i briga o timu obuhvata veoma bitnu stvar. Treba čovjek da ih zapamti. Ovo jeste prilika. Nažalost, koliko je bilo tima nakon rata u Bosni i Hercegovini, mi ne znajući vrijednost toga. I imali smo mi imućni ljudi, mi smo čekali da dođu Arapi iz arapskog svijeta i organizacije koje vode brigu o timima. Jer oni znaju vrijednost toga, pa njima nije teško iz arapskog svijeta poslati novac da brinu o našim jetimima. Ali isto tako, veoma bitno da insan, ako želi da krene u ovaj projekat, želi nagradu, da bude sa Božim poslanikom ovako u džennetu, kao što su ova dva prsta blizu, treba da tog tima pomogne u njegovoj egzistenciji, ali isto tako i možda, Allah najbolje zna, možda i bitnije da pazi na njegov odgoj. Pa ako ne možemo, materijalno pomoći jetima, onda ga možemo nadzirati, možemo ga odgajati, možemo ga savjetovati, možemo ga usmjeravati i nadati se da insan koji bi sebi zadao u zadaću da odgaja jetima, da ga pazi, da ga savjetuje, da ga usmjerava, nadate se inšala da potpada pod ovaj hadis. Ali ovo jedan veliki hadis da insan pokuša uzeti učešće, da jednog jetima stituira, da on mu plaća školarinu, e, odjeću, obuću, jednostavno kao da je njegovo dijete, Allah poslani kaže ko se brine o njemu, ja i on će mu biti na sudnjem danu ovako. Zašto? Zato što islamsko društvo pazi na je time jer on nedostaje mu otac. I ako takvu djecu prepustimo ulici, sutra će cijelo društvo imati probleme. Pa islam podstiče da se vodi velika briga o jetimima. U drugom hadisu koji je sličan ovom hadisu, ali ima jednu malu klauzulu, ja je skrbnik jetima, bio on bliži rod ili ne, bit ćemo kao ova dva u džennetu. Pa ovdje dokaz da onaj ko se brine o jetimu ne mora biti nego neko bliži. Jer je došao, znači ova klauzula je došla u drugom hadisu, bio njegov bližnji rođak ili ne. Pa insan može E, pomoći nekom je timu koji je njegova rodbina, a može pomoći nekom je timu u Africi, u Aziji, u Americi i uz Allahu pomoć da potpada pod ovaj veliki hadis. Nažalost, nažalost, ja sam rekao i govorio sam o tome više puta, veoma je e, zapostavljeno ovo pitanje kod ljudi u našim e, pridjelima, naravno rekao sam nakon rata, da smo mi čekali da nam drugi ljudi iz drugih kontinenata dođu i da vode evidenciju o našim jetimima. <clears throat> Nakon toga, e, hadis od Ebu Huriri 264. da je Allah poslanik ali se letu kazao nije siromah onaj koga zadovolji kada mu udjelite jednu ili dvije datule, niti jedan ili dva zaloga, već je siromah onaj koji ne traži iako mu je potrebno. Jedan hadis koji na prvu ruku treba ispravno shvatiti, može se pogrešno shvatiti. Kaže Allah poslanik ali se letu nije siromah onaj koji dođe i traži, pa mu ti daš zalogaj ili dva, ili mu dadneš jednu datulu i on ode. Već pravi siromah je ko? Onaj koji šuti i ko ne traži. To je pravi siromah, jer on u osnovi ima potrebu. Onaj koji dolazi i traži, on će se snaći. Ali pravi siromah onaj koji ne traži. Nažalost, moramo, moramo primijetiti da u današnje vrijeme postoji, pogotovo sa, sa ovom tehnologijom, velik broj ljudi, prvo koji lažu, predstavljaju se lažno, nemaju potrebu, ali se postavljaju da su potrebni. To je jedna stvar i o toj stvari nećemo govoriti. Već znači, imamo jednu drugu stvar putem e, društvenih mreža. Vidjet ćete da Znači, insan bilo kakvu potrebu da ima, odma na internet. Danas sam imao problem s autom, danas sam išao kod doktora, morao sam platit, jesam poželio nahađ, jesam poželio na umru, da mi neko hoće, da vas Allah nagradi i tako dalje. Pa Allah poslanik se salatu nam kaže, nije taj ovu siroma koji dođe i traži. Oni se snašu. Siroma, postićući nas na taj način da tražimo pravi siromahe. Siroma i potreban je onaj koji se sustegni od traženja. To je pravi siroma. Isto tako, u 265. hadisu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik ali se letu sram kazao onaj ko se brine za udovicu ili siromaha isti je kao muđahid na Allahom putu. Prenoslac kazi Kaže, ili je kazao Allahu poslanik poput klanjača koji neprestano obavlja namaz ili postača koji nikako ne prekida post. Jedan veliki, ogromni hadis, hvala Allahu Đelšenu, ovaj hadis zabilježu i Buharija i muslimu debu Huriri, Allahu poslanik ali se wasalam kaže, onaj ko brini, ova riječ u arapskom, esai, čovjek koji se trudi da njima olakša, na bilo koji način, ko olakša u udovici, a vidjet ćemo, poslije ćemo govoriti o ovom terminu, i ko olakša siromahu, ko se bude trudio da im olakša, ima nagradu muđahida na Allahovom putu. I znate da je u islamu najbolje dijelo koje insan može uraditi jeste da ode da se bori na Allahovom putu. Najbolje dijelo koje insan može uraditi jeste da bude spreman da da svoj život za Allahu vjeru. Kaže Allah poslanik alaihi salatu onaj koji vodi brigu o udovicama, ženama čiji muževi su e, preselili ili ženama koje su razvedene nemaju onoga ko znači brine o njima ili ko brine o siromasima koji nemaju, kaže Allah poslanik Ali salatu wasalam, on je kao muđahid na Allahovom putu. Ili je kao onaj koji svaki dan posti i po cijelu noć klanja noćni namaz. Pa smo rekli da ova riječ esai, čovjek koji brine, koji trči, koji se trudi, ulaže trud. Nekada možda ne može direktno. Znamo da ima neko u našem e, komšiluku siromašan ili ima sestra koja ima samohrana majka. Mi ne možemo pomoći, ali možemo li mi e, napisati poruku i proslijediti je drugima? Možemo li nazvati neku organizaciju? Možemo li se mi zauzeti kod nekog svog rođaka ili kod nekog prijatelja ili kod nekog imama ili kod nekog daje? Mi tim inšala potpadamo pod ovaj hadis. Da čovjek bude od onih koji žive za tuđe potrebe. Pa pogledajte nagrade. Kao muđahid na Allahovom putu. Ili kao onaj ko cijeli dan posti i cijelu noć klanja noćni namaz. Ko može cijeli dan posti i cijelu noć klanjati? A kako to lako možemo, kako to možemo lako e, postići? Svakako, kome Allah Đelšanu olakša kome Allah Žešan otvori srce da bude od onih koji žive za druge ljude. I zato ćete vidjeti jednu stvar koja je oprobana. Nema veće slasti od toga da čovjek bude od onih koji rade na rješavanju tuđih problema. To je slast koja se ne može opisati. To je nešto što se možda ne može tobe Arabi kod Kjabe doživjeti. Da čovjek osjeti slast da je neko uplakano dijete on hajde da kažemo, da neku sestru koja se napatila u životu, on ju je pomogao, da nekog siromaha koji nema e, prihode egzistencije, da mu on pomogne u tome. A još na ahiretu ga čeka nagrada kao muđahid na Allahom putu ili kao onaj ko neprestano posti i neprestano klanja noći namaz. Kažu islamski učenjaci kada se ovdje kaže riječ e, el ermele, množina eramil, da se time misli čak i na muškarce koji nemaju nekoga koji im e, egzistenciju. Pa insan znači kada se pobrine o nekom e, čovjeku koji živi sam, nema mogućnost da zarađuje egzistenciju, uz Allahu pomoć on potpada pod ovaj hadis kao što je spomenuo Šehu Semin Rahmetullahi Ali u komentaru ovog hadisa. Pa znači opet ovaj hadis nas uči kako i na koji način da se obhodimo prema dvije velike kategorije u jednom društvu, prema siromasima i prema hudovicama, a rekli smo da ova riječ u arapskom, znači hudovica, čak obuhvata i muškarce koji nemaju osobe koji se brinu o njima. <clears throat> Nakon toga Ebu Hurire radi, uh, uh, imam Nevi Rahmetullah ali citira hadis od Ebu Hurire radi Allahu ta'ala da Allah poslanik Ali sam kazao najgora hrana je hrana na svadbi na koju se pozivaju oni koji bježe E, e, koji bi željeli doći, a na koji se pozivaju oni koji odbijaju odazvati se na poziv. Najgora hrana je ona hrana od koje se otjeravaju oni koji žele da jedu. Ljudi imaju potrebu, ne, ne, ne, ovo je svadba samo za uglednike. A oni koji se pozivaju, oni bogati, nemaju potrebe, oni ne žele da se odazovu. Pa kaže Allah poslani, to je najgora hrana. Pripremljena hrana, siromasi jadni jedva bi čekali da dođu, da jedu na toj svadbi, pa čak po ispravnom mišljenju i ne ne svako drugo okupljanje, oni žele, ali ih otjeravaju. Ovi koje zovu, oni nemaju potrebe i ako dođu, dođu čisto iz, hajde da kažemo, nekog drugog hatara. Pa kaže Allah poslanika, li se letu selam, to je najgora hrana. Onaj ko se ne odazove pozivu na e, svadbenu gozbu, nepokoran je Allahu njegovom poslaniku. Ovaj hadis veoma je bitno shvatiti, pogotovo u današnje vrijeme, kada imamo situacije, dosta puta nas braća i sestre pitaju, e, neko je nekoga pozvao na svadbu, a insan zna da će na toj svadbi biti harama. Ovaj hadis kaže, nakon što je Allah poslanik konstatirao koja je najgora vrsta hrane, to je vrsta hrane e, od koje se otjeravaju siromasi, a na nju se zovu bogataši koji nemaju potrebu za tom hranom, pa kaže Allah poslanik, onaj ko se ne odazove nekoj gozbi, on je nepokoran Allahu njegovom poslaniku. Pa nas nekada nas daje, ljudi pitaju, znajući za ovaj hadis da je obaveza insan da se odazove, da li se moramo odazvati kada nas neko pozove na svadbu, a znamo da će na toj svadbi biti ili muzike, ili alkohola, miješanje muškaraca i tako dalje i žena. Pa je tačno da insanu obaveza se odazvati na gozbu na kojoj nema nikakvih šerijetskih prekršaja. Dok ako ima šerijetskih prekršaja, opet insan će gledati. Ako bi njegovim odlaskom na tu znači, gozbu ti šerijatski e, prekršaj se smanjili i nestali, treba da ode. Primjer radi čovjek zna da je autoritet. I ako on ode i kaže ljudima gasi muziku, ljudi će ugasiti. Ako on ne ode, ona će i dalje svirati. I ako kaže ja ću doći, ali sklonite alkohol. Kažu samo dođi, sklonit ćemo alkohol. Tada treba da se odazove. Ali ako on odi i u svemu tome imaju harami, onda mu nije dozvoljeno da se odazove. Znači ako će biti muzika, ako će biti alkohol, ako će biti vješaj muškaraca i žena, znači insan e, ne treba da se odaziva na takve e, gozbe. <clears throat> Nakon toga imamo Nevi, nakon što je govorio, hajde kažemo, dosta vremena o odnosu prema siromasima, Citirao je jedan hadis od Enesa radijallahu ta'ala da je Allah poslanik alaihi salatu kazao ko bude lijepo odgojio dvije djevojčice i o njima se brinu sve do njihovog punoljestva, doći će na sudnji dan pa ćemo on i ja biti kao ova dva prsta. Zato je bilo Selefa, slušao sam jedne prilike od jednog svoga šeha koji kaže Selef je znao se obradovati ženskom djetetu. Pa kada se rodi žensko dijete kaže Elhamdulillah, imamo mogućnost da putem odgoja ženskog djeteta zaradimo velike nagrade. Za muško dijete, kaže, ne postoje hadisi koji posebno govore o muškom djetetu već su se radovali. Pogledajte koliko je islam promijenuo ljude. U predislamskom dobu ljudi su ubijali djevojčice i kako i Kur'an opisuje, namrgođeni bi bili ako bi se rodilo žensko dijete. Pogledajte šta je od njih islam uradio. Koliko su bili pokorni, koliko su slušali Allahu poslanika da kada bi oni bi jedva čekali da im neko kaže rodilo se žensko dijete. Zašto? Boži poslanik kaže ko odgoji dvije djevojčice, posvijeti se njima, pazi na njih, odgaja ih, dok postanu punoljetne, kaže on će biti sa mnom u dženetu ovako. Allah najbolje zna, ali pogledajte koliko danas do izražaja dolazi ovaj hadis i mudrost ovog hadisa, koliko mnogo zla nastaje u jednom društvu kada se ženska djeca ne odgajaju kako treba. Svakako i muška djeca treba da se odgajaju definitivno. Ali pogledajte eh, pažnju Islama prema djevojčicama da Allah poslanik alaih salatu wasalam obećao je da će insan kao nagradu imati blizinu Božijeg poslanika. Ne samo da će ući u džennet, već kaže bit će kod mene ovako blizu insan koji se posvijeti odgoju i podizanju dvije čirke dok one postanu punoljetne. <clears throat> Nakon toga imam i Rahmetullah Jalej citirao nam jedan izuzetno interesantan hadis. Kako nam ide prosjek? Dobro. Nahir. Od Aiši radijallahu ta'ala se prenosi došla, mi je jedna siromašna žena sa svoje dvije čirke. A ja nisam imala ništa da joj dam osim jedne datume. La ilaha illallah. Pogledajte ovaj hadis. Ovaj hadis je izuzetno jak hadis. O kojim samo nisam kada bi razmišljao. Dolazi prosjakinja sa dvije čirke Na vrata čija? dolazi na vrata najboljeg insana koji kroči u zemlju. Na vrata Božih poslanika, ali se letu selam, i na kuća je kuća Božih poslanika, ali se letu selam. Pa ta prosjakinja traži da iši sadaku. Kaže iša, pa ja nisam imala ništa da joj dam. Kuću pretražila osim jedne datule. Pa sam joj dala tu datulu. Vraćamo se ponovo na početak ovog hadisa dok završimo hadas. Pa sam joj dala tu datulu, pa je ona uzela tu datulu, popolovila je i dala svojim čerima. Poslije toga došao nam je Allah poslanik alihi se nam i ja sam mu ispričala šta se desilo, a on reče ko bude iskušan, ali ovaj termin treba malo preciznije prevesti, ko mi Allah podari u kaderu, kaže nekoliko kćeri, pa bude dobar prema njima, one će mu biti zaštita od vatri. Pa ajmo iz početka ovaj hadis. Dolazi žena sa dvije kćeri, prosjakinja traži od Aiši radijallahu ta'ala sadaku. Aiša kaže, pregledala sam kuću, nemam ništa osim jedne datule. Pa sam joj dala tu datulu. Kuća Božijeg poslanika, u njoj samo jedna datula. Druga stvar, pogledajte, a Iša nije pocijenila dobro djelo. Allah poslanik kaže, nemojte pocijenjivati dobro djelo. Bilo šta uradi, dadni nešto, kaže, čuvajte se e, vatre pa makar sa pola datuli. To je druga stvar. Treća stvar, pogledajte kako je bilo siromašnija shaba da pa čak i Boži poslanik da su imali samo jednu datulu u kući. Koliko mi danas da otvorimo svoj frižider, koliko hrane ima, koliko ćemo hrane sutra baciti u kontejner zato što je rok upotrebe istekao. Pa pogledajte znači kako su asabi živjeli skromno, da nemaju šta jesti. Nakon toga pogledajte milost majke. Dobiva jednu datulu. Šta je uradila sa tom datulom? Popolovila je i dala svojoj djeci. Kamo sreće da naši mladinci, a i mi ovi stariji, da znamo kolika je ljubav naših roditelja prema nama. Jedna datula, ona i popolavlja i daje svojoj djeci. Pa Allah poslanik ali se kada je čuo za ovaj postupak njen kaže onaj ko bude iskušan sa makoliko kćeri pa bude dobar prema njima, one će mu biti zaštita od vatri. Insan koji Allah podari, obskrbi ga sa ženskom djecom i on bude pažljiv prema njima, bude ih odgajao, brine se, brine se o njima. Nažalost, mi imamo danas jedan veliki problem što ljudi neće, nemaju vremena, ne žele da se posvete svojoj djeci. Mi ne možemo svoju djecu uputiti u islam. Jer je uputa od Allaha. Allah poslanik nije mogao uputiti svoga Amidžu. Nuh a.s. nije mogao uputiti svoje dijete. Lut selam nije mogao uputiti svoju suprugu. Ali ih mi možemo odgojiti. Mi možemo se brinuti. Mi možemo nadzirati. Mi možemo paziti. Mi možemo biti prijatelji. Pa zato kaže Allah ko se bude prema njima lijepo podio, koji bude odgajao, koji bude pazio, one će mu biti zastor od vatri. <clears throat> Nakon toga e, sličan hadis u drugoj predaji od imama muslima, ovaj hadis je bio u Buhari i muslimu da iši Allah ta'ala se prenosi, došla mi jednog dana siromašna žena sa dvije čeri, pa sam joj dala tri datule. Ona je svakoj kćeri dala po datulu, a treću je prinijela svojim usima da je pojedi. Pa su kćertice od nje zatražile nju, a ona je tu datulu podijelila na dva dijela i dala im. Ovo je drugi slučaj. Kaže Iša, došla mi je žena sa dvije kćeri. Opet prosjakinja. Nisam imala ništa osim tri datule. Pa je ova žena uzela tri datule, dala svakoj kćeri po jednu i uzela tu jednu datulu da je pojedi. A one su kod dječica na brzinu pojele i podigle svoje ruke, hoće još pa je ta žena se sustegla i dala njima popolovila ponovo tu datulu. Kaže Aisha, njen postupak me zadivio, pa sam tu ispričala Allahu poslaniku, ali se a on je rekao, Allah ju je zbog te datule obećao ulazak u džennet i spasio je dva tri. La ilaha illallah. Pogledajte kako je u islamu blizu džennet. Allah poslanik koji ne govori po hiru svome. Sve što Boži poslanik kaže je objava koja se objavljuje. Žena je dala svojoj djeci po jednu datulu. Imala je pravo na tu treću datulu da je ona pojedi. Kada su dječica zatražila od nje datulu, ona je popolovila svoju tu datulu i dala njima. Kaže Allah poslanik ali Allah ju je zbog te datuli dao džennet i zaštitio dva tri. Insan ne zna na koji način i kojim dijelom može zarati džennet. Danas vidite siromaha, danas vidite jetima, danas vidite životinju žednu, psa ili mačku ili insa ne zna kojim dobrim djelom može zaraditi Allahovu milost. Imate vjerodostojan hadis da je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio ženi prostitutki koja je napojila psa. Uveo je ženu u džehennem, kaznio je vatrom zato što je zatvorila mačku i nije, niti je hranila, niti je dopustila da ona sama sebi traži hranu. Pa pogledajte kako je ovaj islam lijep i plemenit i savršen, da čovjek zbog jedne datule može zaraditi džennet. Mi ne znamo gdje je to. Zato treba da se trudimo, da pokušavamo, da iznalazimo načine i metode gdje možemo tu datulu udjeliti. Možda nam se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje zbog te datule. <clears throat> Nakon toga, hadis da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao, poznati hadis da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao da li vam pomoć i obskrba dolazi i zbog čega drugog osim zbog vaših slabića. Insan treba da zna, došlo je vjerodostojno na da uzvišeni Allah pomaže ovaj umet. i daje im pobjedu i daje im na faku zbog siromaha. Jer su siromasi ti koji istinski Allah obožavaju. Oni svoja srca vezuju za Allah. Bogati ljudi, oni su vezani za dunjaluk oholi se, dok siromašni ljudi, to su oni ljudi koji iskreno Allaha subhanahu wa ta'ala obožavaju. Pa Allah poslanik ali se ratu kaže, siromasi, oni su ti zbog koji vi dobivate i ranfaku i pobjedu. Pa insan treba da pazi kako se ponaša prema siromasima. U nastavku e, našeg druženja imamo vremena, ali ćemo biti malo kratki e, kratke ako Bog da. Imamo jedno veoma lijepo poglavlje, volio sam ovom poglavlju posvetiti malo više vremena, ali inšala možda neka drugi put. Preporuka posebne pažnje prema ženama. 34. poglavlje, e, Imam Nevi Rahmetullah Jalih ulazi u porodični e, e, odnos među supružnicima, pa nam govori kako i na koji način bi musliman, vjernik, trebao da se odnosi prema ženi. Kaže, citira ajeti sure En-Nisa, me ma'ruf i s njima lijepo postupajte ovaj hadi ajet, iako je kratak, sveobuhvatan je. Prema ženama lijepo postupajte. I kada ste ljuti, i kada ste bogati, i kada ste u nemaštini, i kada se porode, i kada... ih uvijek, općenito, hunne I prema ženama se lijepo obhodite. E, u drugom ajetu koji je citirao Imam Ennevi, koji se odnosi na osobe koje imaju više žena, vi ne možete potpuno jednako postupiti prema ženama svojima, makoliko to željeli. Ali ne dopustite sebi takvu naklonost pa da jednu ostavite u neizvjesnosti. Čovjek ako ima dvije supruge, uzvišeni Allah kaže vi ne možete biti apsolutno pravedni. Kako pravedni? Srcem. Čovjek može imati dvije supruge, Jednu malo više voli, jednu malo manje. Jednostavno to je njegovo srce. Ali može biti pravedan u materijalnim stvarima. Ako jednoj ženi dao stotinu maraka, da će i drugoj stotinu, ako je i tako dalje. Pa se ovaj aj treba ga ispravno satiti. Nekada ljudi budu e, nepravedni prema suprugama, pa to tumači ovim ajetom. Ovaj ajet se odnosi na ljude i na njihova srca. Jednostavno insan ima petero, troje ili četvero djeci, pa jedno dijete voli malo više, jedno malo manje. On njih sve voli, ali jedno dijete više voli. Pa tako insan ako ima više supruga, jednu jednostavno zbog njene dobrote, ahlaka, ljepote i, i, i, i, više voli. Ali neće to biti razlogom da bude prema drugoj nepravedan. Nakon toga imam Nevi Rahmetullah citira e, poznati hadis da Allah poslanik se Salatu Selam kazu oporučujem vam da prema ženama budete pažljivi. Budući da je žena stvorena od krivog rebra, čiji je vrh najiskrivljeniji. Ako ga pokušate ispraviti, slomit ćete ga. Ako ga, ako ga ne budeš ispravljao, ostaće e, savijeno. Stoga budite pažljivi prema ženama. Allah poslanik se Salatu Selam kaže budite pažljivi prema ženama. To je opća poruka pažljivo prema ženama. Žena je stvorena od rebra. Zamislite da čovjek ima neki krivi predmet, krivu neku polugu i nalazi se negdje na putu ili negdje u šumi i zapalo mu je auto. Ima tu krivu polugu ili ćeš se koristiti sa tom krivom polugom ili je ostavi. Pa insan treba da zna ta žena je od krivog rebra. Ako ima neku mahanu, pokušaj da priđeš preko toga, koristi onako kako znači insan može. <clears throat> Kaže Allah poslanik u drugoj verziji, <clears throat> žena je stvorena od rebra i neće i neće uvijek biti u stanju kojim si ti potpuno zadovoljan. Ako je prihvatiš takvu, živit ćeš sa njom, ali ona će ostati takva. Ako je pokušaš ispraviti, slomit ćeš je, a to lomljenje je razlog braka. Vidjeli ste kad imate, možete kad neka zakuljete ovcu, prisjetite se ovog hadisa, uzmite jedno rebro. Čovjek može sa krivom stvari da se okoristi mnogo toga. Pokušaš to ispraviti, pritišćeš, ono ide, ide, kad fino pomisliš da si ispravilo, ono pukne. To pucanje se zove razod braka. Pa insan, ko što je muškarac, svi mi muškarci imamo svoje negativnosti, pa naše supruge trpi nas. Tako insan kod svoje supruge treba da bude pravedan prema njoj, da se prema njoj lijepo obodni, mora ona imati neki negativni, e, neispravni onaj, osobina, ali insan jednostavno treba, doći nam drugi hadisi, treba da bude pravedan, da ne zaboravi njene dobre osobine zbog jedne, dvije ili tri negativne osobine. Pa ako pokušamo tu ženu da je dovedemo u savršenstvo, da ona bude nikada ne pogriješi, to je ono pritiskanje rebra kada ono puca. Svakako, ako hoćemo od nekoga da bude savršen, onda prvo treba da počnemo od sebe, pa ćemo vidjeti da imamo dosta svojih aferima, pa ćemo možda početi razmišljati i da drugima uvažavamo njihove aferime. <clears throat> Imamo 274. E, hadis. E, u jednom hadisu spomenite tri različite stvari. Mi ćemo samo spomenuti ovu od e, koja je vezana za žene, pošto je to poglavlje poglavlju. Allah poslani kaže, neki od vas bi koji tuku svoje žene ko da su robovi. A kaže, na kraju dana sa tom ženom isto možda intimni kontakt ima. Hoće da kaže, nelogično je da se sada odnosiš prema njoj tako, a na veći se odnosiš prema njoj tako. Ne bi trebao vjernik da bude takvog svojstva da se odnosi na taj način prema svojoj supruzi. <clears throat> Nakon toga hadis 275. od Ebu Huriri radijallahu ta'alanu da je Allah poslanik alaih kazao vjernik ne smije i ne treba da bude nepravedan i neprijateljski raspoložen prema vjernici. Ako ne bude zadovoljan jednom njenom osobinom, zadovoljan je drugom ili rekao ostalim osobinama. Ovo je ono što smo malo prije govorili. E, islamski činjaci kada tumači ovaj hadis kažu insan treba da bude pravedan u odnosu prema ženi. Ako primijeti kod svoje supruge negativnu e, osobinu, ok, to je jedna negativna osobina, dvije ili tri ili pet, ali koliko je pozitivnih osobina, pa insan neće biti neprijateljski raspoložen ili zamrziti svoju ženu zbog jedne negativne osobine, dvije ili tri, već će biti pravedan, pa će vidjeti mnoge njene pozitivne osobine, pa će onda to biti razlogom da zaboravi na oni negativni, odnosno ako ništa, da bude pravedan i da to izbalansira. <clears throat> Nakon toga e, u 277. hadisu, e, bukvalno Allah poslanik, ovdje imamo i preporuke kako se lijepo voditi, ali imamo i obaveze muškaraca prema ženama. Nakon toga će nam doći i e, drugo, znači poglavlje, muževo pravo njegovom suprugom. Sada imamo šta je muškarcu obaveza prema ženi, pa smo rekli na početku lijepo obhođenje u svakom, u svakom pogledu. Kaže Allah poslanik, ali se letu veselan, e, Muavija e, ibn Hajda, radijallahu ta'ala, kazuje, upitao sam Allahu poslanika, ali se latu wasalam, Allahu poslaniće, kakva prava žena ima kod svog muža? A on odgovori, da je nahraniš kada jedeš, da je odjeniš kada sebe odjeniš, da je ne udaraš po licu, da je ne grdiš i da se od nje ne distanciraš osim u postelji. Znači pravo žene jeste, nažalost, velik broj muškaraca zapostavio ovo pravo. Govorit ću i poslije o ženama pa ćemo kritikovati žene, ali E, osnova je da je muž taj koji obezbjeđuje egzistenciju u kući. Imate dosta puta gore po zapadu, muž insistira, naređuje svoju ženu da ona mora raditi kako bi njemu olakšalo u nekim njegovim pitanjima. Muž je taj u šerijetu po konsenzusu islamskih učenjaka koji mora da obezbijedi egzistenciju i sebi i supruzi i svojoj djeci. Pa kaže Allah pravo ženi kod muža jeste kada ti jedeš, da jede i ona, da nju obezbijediš. Kada ti se oblačiš, da i nju odjeneš i kaže da je ne udaraš po licu, da je ne grdiš i da se od nje ne distanciraš osim u postelji, o tome ćemo poslije govoriti. <clears throat> Nakon toga u 278. hadisu od Ebu Huriri radijallahu taranu se prenosi da Allah poslanik ali sam kazao najpotpunije iman onog vjernika koji se najljepše ponaša a najbolji među vama jesu oni koji se najbolje prema svojim koji su najbolji prema svojim suprugama. Najbolji mu'mini su oni koji su najboljeg ahlaka. To je generalno pravilo. Ekmelul mu'minina imanen ahsenuhum huluqa. Najbolji, najpotpuniji mu'mini su oni čiji ahlak i ponašanje, etika su najbolji. Nažalost, nama se nerijetko dešava da pokušajmo svoje slabosti umotati u celofan akide, pa onda kažemo, jes, moj ahlak je loš, ali mi je bitno da sam spoznao Allaha, da znam tevhid i da znam i tako dalje. Ispravan tevhid, ispravna akida mora ostaviti traga na čovjekovo vjerovanje i na čovjekovo ponašanje. Pa kaže Allah poslanik, najpotpunije imana su oni koji se najljepše ponašaju prema drugim osobama. Pa kaže Allah poslanik, ali se ratu wasalam, وَهِيَارُكُمْ هِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ A najbolji među vama, Hoćemo da se dokazujemo, hoćemo da se pokazujemo, hoćemo da se natječimo. Ovo je mjesto gdje se treba natjecati. Žena koja je kod kući, da se čovjek dokazuje tu, da odnos prema supruzi, prema djeci i tako dalje. <clears throat> Nakon toga, jedan interesantan hadis da je Allah poslanik ali se ratu kazao nemojte udarati svoje supruge. Ovdje je došla Allahove robinje, ali se odnosi nemojte udarati svoje žene. Pa kaže Omer radijallahu ta'ala anhu došao je e, došao ali se kazao, žene su sada postale neposlušne svojim muževima. Allahom poslanik na početku kaže, o muslimani, nemojte tući svoje žene. Žene kada su to čule, postale su neposlušne ljudne. Poslanik je zabranio, nema načina da, da insan e, utječe na svoju suprugu. Pa nakon toga, Allahu poslanik ali salatu kada je Omer došao i kada se požalio da su sad žene nepokorne ljudima, Allahu poslanik ali salatu Sram kaže Pa je poslanik Ali se letu sam dozvolio mužima da kazne žene blagim udarce. Nakon toga supruga Allahog poslanika Ali se letu selam došlo je mnogo žena koji su žrali na svoje muževe, pa je poslanik Ali se letu selam rekao Muhammedovim, Muhammedovim suprugama došle su mnoge žene žalići se na svoje muževe, a takvi nisu najbolji od vas. Da, rezimiramo ovaj eh, hadis pa ćemo nakon toga govoriti o nekim propisima fikskim. U početku Allah Poslanike zabranio da se žene odgojno udaraju, tuku. Pa su onda žene to zloupotrijebile. Otišle su u jednu krajnost, nisu bile pokorne svojim muževima. Pa Allah poslanik onda dopustio, ok, ako ima potreba da čovjek odgojno udari svoju suprugu. Došlo je u drugim vjerodostojnim e, e, predajama da to ne smije biti jak udarac. Pa su onda zloupotrijebili muškarci. Ko što su žene otišle u krajnost, ne žele slušati, onda su ošli muškarci pa su počeli da tuku žene Prekomjerno. Pa kaže Allahu poslanik, došlo je do mene pute mojih supruga da se mnoge žene žale na svoje muževe. Kaže Allahu ti koji udaraju svoje žene, oni nisu najbolji među nama. Ovdje za kraj znam da je ovo osjetljiva tima, ali e, moramo e, pristupiti na ispravan šerijetski način ovom pitanju. O čemu se radi? Da li je mužu dozvoljeno ako ima potreba da odgojno udari svoju suprugu? Evo nekoliko stvari koje moramo znati vezano za ovo pitanje. E, ljudi koji hoće da shvate ovo pitanje, neka shvate. Znam da ima ljudi koji će otići u jednu od dvije krajnosti. Biće e, žena i muškarac koji reći, ma kakvo udane to je nemoguće, ne smije to biti, gdje su ljudska prava, gdje je ovo, gdje ono, a mi svi znamo da imamo stotine i hiljade i milijone kuća gdje žene fasivaju bez ikakvih odrednica. Tako da Islam, alhamdulillah, je sredina u svemu. Pa i ovom pitanju pristupio na naj najpotpuniji i savršeniji način. Prva stvar, u sunnetu Božjih poslanika, ali se leto nije zabilježeno nikada je udario svoju suprugu. Insan koji hoće da slijedi sunnet Božih poslanika ima dva hadisa pred sobom. Jedan hadis je da Božji poslanik nikada nije udario nijednu svoju suprugu. Drugi hadis je da Allah poslanik posticao mu'mine, ako želite se natječete, onda je to mjesto vaše porodice hoćeš da dokazuješ svoju dobrotu, najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama. To su dva hadisa. Imamo treću stvar. Imamo muškarce koji nekontrolisano tuku svoje žene, bez ikakvih odrednica. E, dođe kući, zapisala ga policija, kaznila ga, ovo, ono, bilo šta, naljutio se, dođe u kuću i odma žena fasuje. Bez ikakvih odrednica. To je čisti haram, zabranjeno, znači e, to odbija i razum i to odbija vjera. Ako postoji, ako postoji potreba, znači e, prva stvar u Kur'anu je došlo da uzvišeni Allah Đelšanu kaže ako vam žene ne budu pokorne. Žena nepokorna. Svakako rekli smo da je haram udarati ženu pokornu. Žena pokorna, da je čovjek udari, napravio je haram, definitivno. Žena nepokorna. Kur'an nam prvo traži od nas da moramo savjetovati tu ženu. Prva stvar čovjek sjedne i sa njom da se ženo nije dobro to što radiš, ženo nije dobro to što radiš, vidiš da i tako dalje. Prvo, ako to uh, bude korisno, alhamdulillah. Ne bude korisno, druga stvar je da se čovjek odvoji od svoje supruge u posteli. Nema sa, njim, in, sa njom intimni kontakt, želeći joj na taj način dati do znanja da treba da se popravi. Tek nakon toga u Kur'anu Allah Žešan kaže وَضْرِبُهُنَّ Ako na njih ne ostavi koraka, ne ostavi traga, nikakav savjet. Okretanje u posteli, kaže, Allah, kaže uzvišen Allah, وَضْرِبُهُنَّ odgojno ih udarite. Šta su islamski učenjaci spomenuli e, u pogledu, ako već dođe do toga u pogledu ovog ajeta? Prva stvar, nije ispravno. Kako da istuko? Prekršaj napravio. Zašto? Zato što nije postupio po kuranskom metodu. Prva stvar ide, ako je bila greška, mora biti savjet, nakon toga mora biti, ako već postoji potreba, odvajanju odvajaju postelji, nakon toga dolazi odgojni udarac. Ako već dođe do toga, taj udarac ne treba da bude osvetnički, pod jedan. Pod dva, ne smije biti žestok udarac. Allah poslanik u viši hadisa je rekao gajru mu berre, da to udarac nije koji ostavlja traga. Žena dođe, ima šljivu, slomio je ruku, slomio je rebro, e, slomio nogu i tako dalje. To, nisu, nema veze sa islamom. Jedan od glavnih uvjeta kamo sreće kada bi se ljudi pridržavali islamskih smjernica. To su bukvalno više simbolični udarci da čovjek kaže ženi pa evo vidiš dok je došla situacija da ja moram ruku podići na tebe. Ali da je udari da to ne ostavi nikakvog traga. A prije toga je iskoristio sve metode. <clears throat> Isto tako da i ne udara po licu jer je došlo više na hadisa da Boži poslanik zabranio udaranje po licu. Sve ovo, braćo moja draga i sestre, spominjemo kako ne bi ljudi otišli u jednu od dvije krajnosti. Nekada ljudi, pa čak i s bradom, praktičari vjeri, kaže u Kur'anu stoji da treba udarati žene. U Kur'anu ne stoji tako kako oni tumače. U Kur'anu prvo stoji da ženu treba posavjetovati lijepim metodama i lijepim načinima. Nakon toga, ako nema popravka, nakon toga treba se odvojiti u postelji, ne bi Allah Žešanu podario da u tome bude korist. Nakon toga tek dolazi, nakon toga odgojni udarac. Ne udarac gdje će čovjek ispoljavati svoju snagu, gdje će, e, ajde da kažemo, osvećivaći se svojoj supruzi. To nisu svojstva mu'mina. Allah poslanik ali se letu selam kaže nisu to najbolji među nama oni na koji se žali njihove žene. Duboko, duboko se nadam, iako znam u kakvom podneblju živimo, u kakvom vremenu živimo, da je ovo malo djelimično tabu tema, o njoj se ne smije pričati. Ljudi su otišli u jednu od dvije krajnosti, ali je ovo e, islam i islamski principi pogledi na ovo pitanje. Molim Allah, Žešan, da nas učesti na putu istini. Molim ga, Subhanahu te da budemo milosti na sudnjem danu. Molim ga da nam istinu pokaže istinu, da nam omili njeno sliđenje i na kraju subhaneke, Allahumma ve bihamdike, ešhedu en la ilaha illa en stagfiruke, wa etubu ilaik.